¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro podcast dedicado a la música de Paul McCartney y también a sus eh, músicos que han estado alrededor, digamos, de, Paul McCartney. Mi nombre es Sebastián Rufo y este es otro de los podcasts exclusivos, así que les agradezco en nombre de todo el equipo, el staff de, Cálico por ser parte de la membresía y poder acceder a todo el contenido exclusivo saben que pueden ingresar a podcast y ahí vamos subiendo cada semana. Si bien abril, repito, fue uno de los meses en los que al comienzo tuvimos una inactividad, digamos, bastante pronunciada. Eh, por motivos de mm, eh, vacaciones y todo eso, pero no queríamos dejarlo sin los podcasts o la cantidad de podcasts que acostumbramos, que alrededor de 6, por ejemplo, más o menos es el número que estamos barajando por mes. Eh, nuestra intención es grabar muchos más, eh, vamos a ir por, por ese número. Así que les agradecemos. Y hoy vamos a hablar sobre eh, uno de los discos que eh, hace muy poco leímos las noticias. De hecho, pueden leer algo en el sitio de Calico Skies, radio.com.ar. tiene que ver con la noticia del hermano de Paul McCartney, Mike McCheer, o más conocido como Michael McCartney, que están por reeditar el segundo trabajo en solitario de McCheer que es, este, justamente se llama así, Mike McCheer. Eh, fue uno de los trabajos que se le puso mucho la lupa porque eh, la banda estable que acompaña a Mike es eh, Wings. Es todo Wings, porque bueno, está Danny Lane, Linda McCartney y su hermano Paul. Yo creo que por esa razón en la que hoy estamos hablando de ese material y de esa reedición, porque también se dice que hay muchas este, outtakes y demos en los cuales eh, se escucha la voz de Paul, etcétera, etcétera. ¿Suena Wings? ¿No suena Wings? Eh, ¿Quién es Mike Machir? Vamos a hablar de eso eh, en este podcast. Pero para entender un poco de dónde viene este músico, o fotógrafo, comediante, o poeta, o como quieran llamarlo, porque a ha transcurrido, digamos, eh, por, todos esos caminos. Michael es el hermano menor de, Paul McCartney y empezó a formar un grupo junto con un poeta llamado Roger McCook. Ellos forman de eh, Scaffold, una de las bandas de los 60 de, de Liverpool, que no se concentraba, digamos, eh, dentro de toda esa camada de grupos llamadas la invasión inglesa, sino que tenía más bien eh, toques, algunos toques de, de, pasos de comedia, sus letras eran bastante satíricas y también acompañado por una música acorde a toda esa filosofía que había en ese grupo. Roger McGough fue un gran poeta, la verdad que tanto Mike como Roger fueron muy buenos compañeros de trabajo, grabaron mucho durante muchos años y sus discos con Scaffold los hicieron dentro del sello Parlophone, que es el sello también que en ese momento les estaba grabando los Beatles. Los Scaffold comienzan a tocar ya cuando los Beatles eh, empiezan a tener un poco de fama, ellos empiezan a, a tener algo de éxito en el año 1966 y entre el 66 y el 74 ellos fueron muy populares, no solo por sus discos y sus cortes de difusión, sino también porque empezaron a incursionar en la televisión inglesa. Ellos se volvieron muy famosos dentro de la televisión, tenían un programa y ahí hacían algunos sketches y cosas eh, que tenían que ver con, la música y la comedia. Vamos a escuchar algo para arrancar y darle rienda suelta a este especial, más o menos, de, lo que hace eh, el hermano de Paul. Y vamos a escuchar uno de sus grandes hits. Esto se editó en el año 68, se llamó Lily the Pink. Estos son los Scaffold. Así que escuchemos y después seguimos hablando un poco más sobre Mike Magier. He'll drink a drink a drink to Lily the pink, the pink, the pink, the savior of the human race. For she invented medicinal compound, most efficacious in every case. Mr. Fleas had sticky out ears, and it made him awful shy. And so they gave him medicinal compound, and now he's learning to fly. Brother Tony was known to be bony. He would never eat his meals, and so they gave him medicinal compound. Now they move him round on wheels. He'll drink a drink a drink to Lily the Pink, the Pink, the Pink, the savior of the human race. For she invented medicinal compound. Was efficacious in every case. Old Ebenezer thought he was Julius Caesar, and so they put him in a home where they gave him medicinal compound, and now he's a personal combat. compound. Now he joins in all the games. medicinal compound. Sadly, Piccadilly died. Up to heaven, her soul ascended. All the church bells. Los Scaffold publicaron un montón de, éxitos. Uno fue este que, acabamos de escuchar, Lily the Pink, con el que alcanzaron el puesto número uno de las listas británicas en el año 68. En ese momento, McCartney junto con los Beatles estaban editando el álbum blanco con una popularidad ya de, que alcanzaba otros niveles. Pero eso como que no, no perjudicó eh, la relación entre ellos dos, al todo lo contrario. Paul siempre ha colaborado y ha ayudado a su hermano en en todo lo que él necesitaba. Pero así todo, Mike eh, pudo hacer su carrera sin depender tanto de, la, de la, ayuda de, Paul, porque eh, él lo primero que hace para que no quedar muy pegado a, al apellido McCartney, decide ponerse un nombre de fantasía, por eso se llama Mike Machir, y ahí empieza, bueno, obviamente uno se, con el tiempo se fue dando cuenta que era el hermano de Paul McCartney, y lo empieza a, entender de otra forma. Pero él ya tenía su popularidad en otro ámbito que no era la música, sino también la televisión. Entonces esas cosas hicieron que, que la relación no, no tuviera que, que, convertirse en una competencia. Y si la hubo fue bastante sana porque al día de hoy que se llevan muy bien. Pero ese mismo año, en el año 68, McGough junto con McCheer sacan un disco de dúo llamado McGough and McCheer. Entonces los Scaffold acabaron teniendo su propio programa de televisión gracias a toda esta cosa que estaba generando los Scaffold y también este disco a dúo junto con Roger. Eh, por lo que eh, su faceta musical se había reducido y Parlophone anuló el contrato para los Scaffold. Así que escuchemos algo de este eh, disco dúo de McGough and McCheer. Esto salió en ese mismo año, en el año 68, un año bastante activo para los Scaffold, para la dupla McGowan Machir. Esto es Please Don't Run Too Fast. Por favor, no corras demasiado rápido. I am very old. I am very lonely. Now I feel the cold. Please don't run too fast. Sitting in my window. watching children fly. I am very old. Please don't run too fast. I am all alone. People don't remember. They don't feel the cold. Life is far too fast. Life is far too fast. Life is far too fast. Life is far too fast. Life is far too lonely. Now I feel a cold. Please don't run too fast. Sitting in raíz de, esta pérdida de fichaje con, con Parlophone, eh, Mike McCartney firma entonces con la grabadora Island Records, donde publicó su primer álbum en solitario llamado Woman en el año 1972. En ese año eh, los Wings eh, estaban empezando a tocar en, algunos, en algunas universidades, ya con la formación, digamos, original, ¿no? Con Dennis Aywell, eh, Denny Lane, Linda McCartney y Paul McCartney. Woman fue uno de los discos eh, que a mí realmente me parecen fabulosos dentro de la carrera de Magir, las melodías, las canciones, los arreglos que tienen. Eh, de hecho, en la portada de Mike lo que hace es poner una de las fotos mm, de, su mamá en blanco y negro. El disco se llama Woman. En algún punto yo creo que está como dedicado a su mamá. Y en ese álbum también participa Paul McCartney. Paul McCartney escribe junto a su hermano una canción llamado Bored as the Hodge que eh, está casi al final del disco, pero por temas de, contrato no figura como Paul McCartney, sino figura como eh, Mike McGear and Friends, o sea, el Friends es Paul McCartney. Vamos a escuchar entonces esta canción del primer disco solista de Mike McGear. A pesar de que cada uno de, estos músicos eh, eran compositores muy talentosos, intérpretes bastante distintos, McCheer se había destacado porque incluso eh, había sido hasta considerado como un músico profesional. Eh, yo creo que eso tiene que ver con sus esfuerzos dentro de este ámbito, que eran por lo general aumentados con contribuciones por músicos de sesión. Por ejemplo, McSheer ha tocado y ha colaborado con Elton John, Jack Bruce, con Graham Nash, entre otros, no solo en, para discos de estos músicos, sino que estos músicos han participado en álbumes de, Scaffold, en, los inicios sobre todo. Eh, pero la carrera de los Scaffold eh, empezó a revivir más allá de la carrera solista o este disco de dúo junto con McGough entonces reclutaron a más músicos, como por ejemplo a Corman, Roberts, Ines, estaba Machir, McCow y también Stanhall. Ellos forman el grupo Creams, que fue como una especie de acrónimo, ¿no? utilizando las iniciales de sus apellidos. Y los Creams editan dos discos para la grabadora Island Records. Uno de los discos tal vez más alocados, bizarros, de vanguardia, difícil de escuchar, reconozco, pero en algún punto hasta muy interesante. Escuchamos ahora a Creams haciendo Italian Chaps, algo así como Trabajo Italiano, un álbum que se edita en el año 1973. Oh, Dad. so please. Dad, not an hour, sir, not an hour. Please, I am a singing for the senorita, senorita. Please, please, sir. Excuse me. Oh, so cielo nuevo, e Excuse me. What is it, son? You see, I'm trying to sing for the good old gentleman. What is Dad, it? What is it? Please, Dad, please, speak up. Pick it up. Uh, Dad, Dad, it's great, Dad. It's good, eh? I got something fantastic. To You're telling me, son. Yeah. You're telling me now, quickly, Dad, eh? Quickly. <laughs> I'm gonna get married. What? Yeah. You're coming in here in the middle of my song, eh? and you're telling me you're gonna get married? After I bring you up from the bambino, Dad, Dad, Dad, I'll give you the spaghetti and the porridge and you're coming Dad, in Dad, here. Dad! She's a beautiful girl. She's got ooh, ooh, ah, ah. She's. You come in here. You what? tell me you're going to marry some prostitute Dad, Dad. Dad. Dad. What is it? Don't talk like that. Why not? You're not Italian. I know, but get gets me job. Mike McCartney firma entonces, después de editar este disco de Grimms, firma con Warner Bros. y eh, en el año 74 publica su segundo disco en solitario llamado McCheer, que es este el disco en cuestión, del cual se ha estado hablando y el cual se eh, parece que va a tener una reedición. En ese disco, como dijimos al comienzo del podcast, el hermano de Paul se junta con la banda Wings y eh, lanzaron cuatro sencillos. Uno fue Leave It, que obtuvo, digamos, un, un éxito bastante eh, interesante. Pero no, no había sucedido demasiado con, con este disco de, de La verdad que tenía todo, una muy buena portada, una muy buena banda, ya figuraba el nombre de Paul McCartney, de Linda McCartney, uno podía ver las canciones y el sonido por momentos se eh, asemeja al primer disco solista de McCheer Woman, pero también tenía, obviamente, al tener toda esta banda metida atrás, eh, como los Wings, eh, es difícil escaparse de ese sonido. Entonces, por momentos, por supuesto, parece un disco de Wings con la voz de un McCartney, ¿no? Porque <laughs> no deja de ser McCartney el que estaba cantando, pero no es Paul sino Michael. Pero hay canciones que a veces uno cuando las pone y las analiza dice, bueno, eh, puede ser que cualquiera de estas canciones podrían estar en un disco de Wings. Pero lo que más me llama la atención de este álbum es que eh, es justamente Wings, ¿no? Porque es un grupo que estaba casi comenzando, ya en el 74 tenían algunos discos en su haber, y así todo colaboraban con, con otros músicos. En este caso, bueno, es el hermano de Paul, ¿por qué no iban a colaborar? Pero digo, tenían como mucha música para crear. Creaban un montón, tenían muy buenas melodías, era una banda que estaba en su mejor momento de, creación y eso hacía de que no tenían ningún tipo de inconveniente de meterse a grabar para otros otros otros músicos o para seguir componiendo para otros discos. Esto me parece que es fabuloso lo que sucede en este álbum. Con el tiempo uno lo va escuchando, lo va analizando y se encuentra con que se parece más al Max solista que a Scoffold Skyfall era otra aventura, creo que era otra cosa y que queda un poco de lado en este álbum. Vamos a escuchar una de esas canciones que estuvo incluida en este disco, se llama Rainbow Lady. Eh, Rainbow Lady es creo que una de las canciones más Wings que My Cheer, me parece. Eh, ahí la influencia de Wings eh, eclipsa por completo a Michael y se transforma en una gran canción que tranquilamente podría haber estado cantada por Paul o por Danny Lane. Yo creo que por cualquiera de los dos esta iba a ser una de las tantas canciones y hasta me animaría a decir que podía haber estado en Rose Speedway porque tiene, digamos, eh, tiene ese sonido, tiene esa esencia, ese espíritu tranquilamente para, para estar en un disco como Red Rose Speedway, o por lo menos como un lado B. Vamos a escucharlo entonces Rainbow Lady y después seguimos escuchando más de My Cheer. baby, since you came into my life. Rainbow lady. estábamos escuchando entonces Rainbow Lady de Mike Cheer, este disco que como dijimos va a tener una reedición, va a venir con bonus tracks, eh, estaba previsto creo que para el mes de mayo si no me equivoco, de todas maneras estén atentos eh, a, nuestro sitio web que ahí va a estar toda la información. Este álbum, eh, si lo escuchan con atención y le dan varias pasadas, se van a encontrar con canciones muy interesantes. Pero creo que hay una de las que eh, más me interesan y está justo en el final del disco es The Man Who Found God on the Moon, el hombre que encontró a Dios en la luna. Creo que es una de las obras maestras de Mike y una de las obras maestras donde eh, toca Wings. Eh, a veces lamento que, este tema no, no, esté incluido en un disco de Wings, pero bueno, Wings no podía tener todas las canciones en sus discos. También <laughs> había que repartir un poco la, las cosas. Y en este caso le tocó a Mike Cheer. Y yo creo que tanto Rainbow Lady como otras piezas que hay en este disco, más The Man Who Found God of, the Moon, On the Moon, creo que son las canciones que hacen que este disco no, no pase eh, como un disco, digamos, eh, flojo. Eh, a mí no me parece un disco flojo. Sí reconozco que fue un álbum que, que, quedó, que pasó muy desapercibido. no sé si es porque eh, el seudónimo confunde un poco. Tal vez si, si el, disco se hubiera llamado McCartney, eh, más gente lo, lo, hubiera encontrado, lo hubiera escuchado. Pero también entiendo que hay mucho prejuicio, porque al ser el hermano de Paul McCartney, uno tal vez exige que sea igual o mejor que Paul. Son dos cosas diferentes, digo, son dos personas totalmente distintas que han enfocado su carrera por diferentes lugares. Pero ha hecho una carrera maravillosa, McCheer. Y después de, este disco, eh, él decide reflotar a, Scaffold eh, ya en la década del 80, haciendo lo que ellos saben hacer, satirizar, hacer algunas canciones medias de comedia. Y uno de sus discos en ese momento, que fue una especie de tributo satírico a Diana de Gales, se llamó Nolar Digar is Lady D. Ese tema se estrena sale en las radios eh, cuando fue la boda con el príncipe Carlos. No pasó mucho, pasó sin pena ni gloria. Y ahí es donde eh, Michael Machir empieza a enfocarse un poco más en lo que tiene que ver su carrera como fotógrafo y ha hecho eh, grandes trabajos. Bueno, una de, los, de las fotografías que participa dentro de la carrera de Paul McCartney es justamente la de Chaos and Creation, esa foto de Paul sentado en, el jardín eh, con su guitarra es una de las, de las miradas y obras maestras de, Michael McCartney. Eh, de hecho, en la época de los Beatles, Brian Epstein eh, lo había apodado como Flash Harry, porque decía que siempre estaba tomando fotos con una pistola de flash. <laughs> Así que ese era el apodo que, él tenía. Así que es un tipo que siempre estuvo rodeado de, de grandes músicos y en la mejor época de los Beatles y estuvo ahí. O sea, uno no puede pasar desapercibido estando en el medio de toda esa movida y de ese momento en donde se estaba creando prácticamente la música contemporánea. Eh, algo de eso uno siempre eh, le queda impregnado y, e intenta eh, plasmarlo en alguno de sus discos. En este caso, creo que Mac Cheer, el segundo disco solista, tiene mucho de eso y acompañado justamente de un tipo como Paul McCartney con su banda Wings, que tenían todo para dar en ese momento, los resultados fueron más que positivos. Escuchemos entonces el último tema de esta lista de My en este caso es The Man Who Found God on the Moon, de su disco de 1974. through space gliding long motorways, running a race, sails in the sunset, fireworks explode, motor plane plows through a night on the road. Thinking of people, places I flashback's the name of a child. this mad world for a while. Thinking of people, places I've been, flashbacks the name of a man. in his spacesuit was the man who found God on the moon. You should have seen him flip. He nearly lost his grip. It was a total trip. happening once in the life of the man who found God on the moon. You should have seen him flip. He nearly lost his grip. It was a total trip. riding longbow, the waves running a race. Sails in the sunset, fireworks explode. Motor plane plows through a night on the road. Thinking of people, places I've been, flashbacks the name of a child. this Yes, the answer is no peak. Gracias amigos entonces por eh, estar escuchando eh, este podcast dedicado hoy a Mike Machir, Michael McCartney, el hermano menor de Paul. Eh, yo me la pasé muy bien escuchando estas canciones, sobre todo de Scaffold, banda que siempre me gustó, siempre me gustó ese tipo de, música inglesa. Ellos con, su humor plasmado en la música siempre fue fabuloso. Me hace acordar a los Monty Python, por ejemplo, que es algo ya hasta muy típico de, Inglaterra. Y esto es muy inglés, y eso a mí me encanta. Así que espero que a ustedes les haya gustado indaguen, buceen dentro de la música de My Cheer, sobre todo de sus dos discos solistas, que son excelentes, son realmente un lujo para, para tenerlos. Y nos vamos a estar escuchando seguramente en la semana que viene con otro podcast hablando de alguna otra cosa. Y recuerden que ya eh, hemos subido videos, eh, videocast con Tonio Maca y también están los podcasts de Julio Martínez. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.